Benvinguts i benvingudes a Esports 97, ni temps de ràdio per a l'esport, en la sintonia de la 97.7 Ràdio, amb Ferran Ortí en la redacció, Arturo Delgado al control de so, vos saluda com cada nit Manolo Montal. recorde que ens podeu sintonitzar mitjançant el 97.7 de la FM, en aplicacions de mòbils per a Apple i per a Android, en el TuneIn com la 97.7 Ràdio i en la nostra web la 977.com i que a més a més teniu el Twitter oficial del programa arroba esports 97 nit arroba esports Esports 97 nit, on la pregunta que estem fent-vos doncs, en el dia d'avui és molt senzilla. El València té ja 50 punts. Quants penseu que faran falta per entrar en Champions? És la pregunta que estem fent, tenint en compte el ratio de punts, que és elevat, eh? en el que està mitjançant aquesta lliga. Després repassarem totes les puntuacions, com estava la lluita per la Champions en les últimes temporades en la jornada 24. Eh, I vos he de dir que mm, eh, la cosa ha canviat prou, eh? Des que l'Aleti de Madrid s'ha sumat al carro de l'ari del futbol espanyol, eh, abans, en una puntuació propera eh, als 70 punts, jugaves Champions. Ara, ojo, eh? Ara, ojo, perquè eh, la temporada passada a l'Aleti Bilbao li feren falta 70 exactament per a ser, per a ser quart 70 el tercer lloc se queda amb 87 i la temporada anterior que no estava l'ètima de tant en l'elit la Societat va aconseguir ser quart amb només 66 punts la diferència és evident ja el València du 50 punts i és quart i encara estem en la jornada 24 és a dir, resten 14 per acabar el ràtio de punts en guany va ser molt elevat per a poder intentar jugar la Champions. En la jornada 24 de les tres temporades que el València va aconseguir plaça de Lliga de Campions, en el 2009-2010 el quart era el Sevilla, tenia 43 punts, 7 menys que el València. En la 2010-2011 en la jornada 24 era quart el Villarreal, 46 punts, 4 menys que el València. I atenció, perquè la temporada 2011-2012 era quart de Llevant amb 35 punts 15 menys que el València vull dir s'ha encarit molt el joc de Champions Estes Champions no són les que jugava el València en l'època en la que vos he dit la del 2009 al 2012 així fa falta, fa falta pelear i és cert que el València en la present jornada ha obert bretxa amb el sigui classificat que és el Sevilla, que ha ido a fer la clàssica d'Emery, al qual li remuntaren una remuntada. I ja el té a 5 punts. Més el gol a veràs, 6. Però la realitat és que amb 50 punts, que en alguns casos seria 3 quartes parts del passaport Champions aconseguit, a hores d'ara no dona. Dona per a ser quart. I per a tindre un avantatge. Tampoc anem a dir que mínim algo més còmode, però no un avantatge ample per a la Champions. 50 de moment dur, València torna a dir, quan en altres temporades, 43, 46 i fins i tot 35. La cosa ha canviat, perquè per a aquesta quarta plaça va fer falta imprimir un, un alt ritme, i per això és innegable que l'equip ha d'estar sotmès a molta exigència. Si l'equip baixa una miqueta al pistó, cosa que no te pinta de moment, gràcies a Déu, la quarta plaça podria perillar. És la pregunta que ho estem fent avui. Quants punts penseu que són necessaris per a acabar aconseguint mínim la quarta plaça, si és millor la tercera la tercera, si és per la segona la segona, si es campionar, campionar. Però per a l'objectiu d'enguany, que segons el club és Champions, quants punts ne fan falta per a jugar l'any que ve la màxima competició continental. Torna a dir que el València endú 50 i que en altres temporades, amb 35, per exemple, la 2011-2012, serà quart. Les 11.35 de la nit, aquestes coses i moltes més, anem a repassar-les com sempre fem i més per obrir la setmana en les 5 fotos. La Champions més cara. El València pugna per un lloc Champions des de la quarta plaça i amb 50 punts. Un lloc molt més car en punts que les tres temporades anteriors en les quals l'equip acaba tenint lloc en la Champions. 13 voluntaris, tot i no ser avui dia de treball obligatori, 13 són els futbolistes, entre ells Paco Alcácer, que han acudit a Paterna a treballar de manera voluntària. Demà la tornada a la feina. Després de dos dies lliures, l'equip començarà a preparar des de les 10 el partit davant la Real Societat. El dimecres l'equip treballarà en doble sessió. Triomf agònic del Llevant 2-1 contra Granada amb gols de Camarasa i Barral amb tres expulsats per Álvarez Izquierdo Barral confirma que els partits se'ls compliquen massa. Sí, los partidos se nos ponen en contra, nos meten muy pronto. Yo creo que no salimos eh, con esa motivación y esa concentración que necesitamos y siempre se nos adelantan en el marcador reafirmar la milloria. València Bàsquet torna a la Lliga amb la idea de confirmar la bona imatge apuntada a Gran Canària en la Copa. Diumenge de vespre serà la primera pedra de toc front estudiantes. Les 11 de la nit i 37 minuts. Anem a agafar una miqueta d'aire. Vos expliquem tranquil·lament com està aquest assunt de la Champions i de la puntuació. I també volem saber, entre altres coses, quins són els jugadors que avui han acudit a treballar a la paterna i també com està vivint-se al poble de Gallà a Pedreguer, el boom de José Luis Gallà.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 Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. De los ingredientes más naturales nacen las artesanas Belarte. Un snack crujiente, apetitoso, natural Artesanas con pipas del arte, tu snack de horno. ¿Conoces el carburante autogás? ¿Cómo? Sí, autogás, la alternativa a los carburantes tradicionales. Un sistema fácil y rápido de instalar en tu vehículo. ¿Qué ventajas tiene? Hasta un ahorro del 40% sobre el coste del carburante, un mantenimiento más sencillo y además contamina menos. ¿Y dónde lo instalan? En talleres Taxco, Polígono Vara de frente a ITV, con la garantía de gasmoción. Más información en taxco.es. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. Trece marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. La lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València, Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col Colaboren Productos Velarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto y Fotopro. Sports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 de la nit i 40 minuts, Esports 97 nit, eh, així, ah, al calor de la ràdio, en la 97.7 ràdio molt cara s'està ficant la plaça de Champions per a un València que du 50 punts eh, eh, jo mirava, eh, estava fent els, cal, els càlculs més o menys estava mirant la temporada 2 eh, dic, a veure el València en les tres últimes temporades que juga la Champions en la jornada 24 que és en la que estem més o menys en quin baremo de punts estava manejant-se en la temporada 2009-2010 el València tenia el València no, el quart classificat per millor dir que era el Sevilla en aquell moment tenia 43 punts, 7 menys que el València. En la 2010-2011, el quart era el Villarreal en la jornada 24, 46 punts, 4 menys que el València. I en la 2010, eh, en la 2011-2012, el quart era el Llevant de la jornada 24 amb 35 punts, 15 menys que l'actual València, que és quart. Prenent també <coughs> com a eh, baremo les dues últimes temporades, en les quals eh, eh, pues el Atlético de Madrid ja ha entrat entre els primers eh, encara que en la última de manera especial perquè va ser el campió de Lliga ja va obrir el campionat a 3 hem de dir que la 2012-2013 on entra Atlético de Madrid però encara no disputa la Lliga el primer és el Barça amb 100 punts el segon el Madrid amb 85 el tercer és Atlético amb 76 i el quart, en recordeu-se la temporada de Valverde que el València perd la Champions en l'última jornada el quart de la Real Societat amb 66 punts, tan sols 16 més dels que du el València. En la jornada 24, eh? Estem parlant de 38 jornades. El València va ser cinquè aquell any amb 65 punts. <coughs> I la temporada passada, la temporada en la qual el Atleti de Madrid ja entra a disputar la Lliga i ja n'hi ha un o més a dalt, 90 punts per al campió que va ser l'Atlético. 85, 87, perdó, per a segon i tercer, Barça i Real Madrid. Per al quart, que va ser l'Atleti Bilbao, 70 punts. És a dir, que prenent més o menys un barem aproximat, perquè en guany l'Atleti de Madrid jo crec que va estar, igual que el València, eh? poden estar ahí, però no van a guanyar la Lliga, la idea és que al València li farien falta estem parlant de aproximadament 20 punts més, és a dir, 7 victòries més. El València, guanyant-lo de casa i traguent un parell de victòries fora, el València hi resten ara 14 jornades per a la fi, veient que guanyant exclusivament lo de casa, 14 jornades, sí, justament, guanyant només tot lo de casa, podria dir-se que tindria un lloc en la Champions de l'any que ve, perquè es quedarien 71 punts i, en principi, seria puntuació baremo de Champions. Per tant, amb 71 punts seria suficient, però hem d'estar a l'oro. Primer, perquè el València, si se li fica la tercera plaça a tir, van a la perella, i segon, perquè això són càlculs sempre aproximatius. No sabem el que pot accelerar per dalt els tres de dalt, ni el que poden accelerar per darrere els perseguidors. De moment, a 5 i a 6 punts, respectivament, del València. La jornada ha sigut prou propícia en aquest aspecte per al València. Però ja que estar al loro després que pot fer el València. Un dels homes claus en este València que pugna per tornar a la Lliga de Campions, ja ho sabeu, i a més és un dels homes de la temporada. És José Luis Gallà, és el de Pedreguer. Un home tota la vida en el València, del qual hem vist reportatges que en el seu moment feia el diari Superdeporte en el llençol de casa, en el cobertor de casa tenia l'escut del València, i volem preguntar lògicament, en el poble en Pedreguer han d'estar que no es toca la camisa al cos d'orgullosos, lògicament. Així que hem decidit parlar amb gent eh, que el coneix des de ben xicotet i que a més el recolza amor, com, som, com són la gent de la penya valencianista de Pedreguer, si parlem, de Pedreguer. I parlem amb el seu secretari d'organització, amb José Alberto Fornés. Hola, José Alberto, què tal? Bona nit. Hola, bona nit. Bueno, imagine que molt orgullosos de ser ara la població de moda entre el valencianisme, no? Per allò de la bandera que teniu, que no és una altra que la de José Luis Gallà. Vaja, vaja que sí, i que ell sempre porta el poble de per davant. Sí, senyor, ah, en eh, orgull, eh? Sí, sí, vaja. Bueno, Pobre. pues eh, imagine que en el poble, des que en Wayne comença el primer partit com a titular, eh, José Alberto, haurà sigut un no parar els comentaris cada dia que reuniu la peña en els bars, entre els col·legues en el carrer, com se du això de, de veure a un xicón del poble que l'heu vist créixer vosaltres i que ara mateix és no una estrada del València que ja ho és, sinó un dels futbolistes més cotitzats d'Europa? Sí, sí, la veritat és que estem vivint una època molt bona, molt, molt agradable, i que tot el poble està en ell, xiquets, majors i aficionats, igual que siguin aficionats del València, que del Barça, que del Madrid, tots estan a construir allà. Ja tots estan darrere d'ell i tots parlen d'ell, la veritat que sí. Escolta, teniu molt d'aficionat del Barça i de Madrid en el poble? Sí, sí, sí ah, que n'hi ha. ha. no? <laughs> sí que n'hi ha, sí. Ara sí que, es, ara sí que es podeu plantar cara, no? Sí, sí, igual que els canques volen comportar-se, però a favor del Barça no volen de cada manera. O sigui, que, I a més ell és molt valencianista i sabem de, de bona mare que creguem que, que no s'han eh, Escolta... Eh, per lo menos de moment. Eh, Per lo menos de moment. Eh, la idea que tots tenim és que tot i l'interès mostrat per al Real Madrid, la idea que tots tenim i que, los, que se parla en un primer moment és que el jugador no va manejar-se. Què se parla en Pedreguer al voltant de la continuïtat de Gallà? Vosaltres que coneixeu bé al jugador i a altres dels que tenim una gran referència, que són de la família de, de, del futbolista. Eh, què es parla per allí, per Pedreguer? Sí, sí, pues no, que, que, no, que, que té que arreglar el València. Uh -huh. no, hi ha, no hi ha altra alternativa, nosaltres tots pensem el mateix. O sigui, no, no, per moltes notícies que sentim d'una forma o d'altra no ens preocupa perquè gent que, que no, hi ha, no hi ha duda. Estem, estem molt segurs, no? Sí, sí, vaja. Eh, de fet, algú va especular, perquè sempre passa el mateix, sempre tens algun amic, algun conegut, eh, algú que coneix algú que és de PDG, i diu, escolta, que és que anaven a fer un acte en la penya de Pedreguerín en la jornada, a veure si és que eh, això vol dir alguna cosa. Jo estava esperada, parlava en José Alberto i m'explicava que no hi havia cap problema, simplement estava buscant una data que fora bona per a tots, no, José Alberto? Correcte, sí, perquè el Matos de la Pinya, quan fem dos anys, fem un eh, acte uh mhm. -huh. de, de sopar amb tots els socis de la Pinya i gent que ve, i sempre solen fer-lo en vespre, en vespre d'un festiu. I entonces, eh, l'havien posat per una fetge que, que mos van posar aquest dia, mos van canviar el partit i mos van posar un partit de València i a jugar eh, contra el Màlaga aquest dia. I entonces la, la vam anul·lar. I precisament de celebrar el canvi de nom, que d'està avui la penya es diu Penya Valencianista de Pedreguer, bueno, està avui, que ja li han canviat el nom, el notari i tot. Ja, ja, ja està diu... canviat? Sí, sí, està en notaria i tot, i ja l'escriptura està feta, de que es diu eh, Penya Valencianista Pedreguer José Luis Gallà. Ja I volien això, celebrar... Això anava en marxa, estava claríssim. <laughs> sí, sí, claro. I, i jo també he de que celebrar el 15 aniversari i eh, mm -hmm. fer-ho tot, tot a la mateixa vegada. O sigui que... Pues és una fantàstica notícia que en el moment en què celebreu el 15 aniversari pugueu canviar de nom precisament perquè un futbolista del vostre poble ara mateix és bandera i estendard del València Club de Futbol. Eh, vaya, vaya. Eh, jo crec que ni triat aposta, <laughs> José Alberto, eh, s'haguera eh. pogut escollir eh, una successió d'esdeveniments millor per a vosaltres. Vaja, vaja, o sigui, de veritat que és impressionant. És impressionant. Ja, vaim, estem tots disfrutant, però, però a lo grande. O sigui, no m'ho podem ni creure i <laughs> esperem que sigui per a molts anys poder disfrutar d'ell. Eh, aneu... A veure que el València esperem que sigui de veritat el que diuen, que, que vol ser un equipo fort i aspirar un montón, entonces si vol aspirar no deu de deixar que les figures que, que per almenys que van destacant que se'n vagin, no, no, no ho deuen de suportar. O sea que... Perquè, José Alberto, això de voler agallar Gallà en una altra camiseta que no fora la del València i damunt la del Real Madrid, això vosaltres vos faria pols, no? Sí, jo, jo per almenys personalment jo tinc por de que passi una cosa gent i que em passa les ganes de veure futbol, no sé. És que nosaltres <laughs> no voldria que passar de veritat. Però, en fi, són coses que millor a la llarga tenen que passar, però esperem que ens deixi disfrutar uns quants anys, eh? Eh, anem a fer eh, embaixada cultural si el jugador debuta en la selecció perquè, José Alberto, lo de la selecció està eh, al caure, al caure eh? fer-me cas, ja, que del bosc sí, el té ja entre sella i sella des de fa ja un temps, i jo crec que en la pròxima llista molt mal se tenia que donar la cosa per a que Gallà no anara, eh? Bueno, sí, això diuen, eh, però tampoc ens preocupa molt a tot massa. Sabem que un dia o altre, si no passa res, té que anar. Uh mhm. -huh. o sigui, que, que ell té que anar, eh, per, eh, a millor si va de moment... Però, però aneu a enviar algú de la penya al debut de la selecció o què? Eh, no ho sabem encara. No, si sé falta que es produïsca alguna cosa. No, uh -huh. no ho sabem. De, depèn d'on siga, del poble que siga o el que siga, no? O sigui que no... Està clar. Sí. Molt bé, José Alberto, pues, eh, simplement volien conèixer eh, això, com se vivia a Pedreguer, eh, la confiança que tots teniu que jo crec que és important, perquè la gent que estiga eh, vivint en el poble de, de José Luis Gallà, que coneix la família, que coneix el jugador, que coneix el seu entorn, que moltes voltes això eh, no és decisiu, no és el punt decisiu, però sí ajuda, sí suma en este cas, eh, volíem per això eh, parlar amb vosaltres, a veure, a veure què vos semblava i que a mi una persona que és de la penya José Luis Gallà de Pedreguer, perquè ja s'ha canviat el nom, el notari Contuberies, sí. que coneix l'entorn del futbolista, que coneix la família futbolista, estigueu tan segurs, encara que a tots mos cou una miqueta de tranquil·litat, però que en el fons estigueu tan segurs de que va continuar, jo crec que per a la gent és una notícia tranquil·litzadora i que, sí. i que és una bona notícia ell també, ell també és molt de pedreguer, perquè ara si l'entrenador els ha donat dos equips, dos, dos dies de, de descans, ell s'ha de passar-lo aquí, eh, s'ha de, se, se a pagar pedreguer i passa... El, el, ahir estava, i avui també, sé que estan amb els seus amics, deixant per si el poble, i va tot veient per ahir i tal, sé que... La fama no l'ha canviat, eh? No, no, no, ell, ell, ell li agrada molt l'estat per aquest, només té un dia lliure, se'n perquè sí, ha passat amb els seus amics i pares, i, i està, està molt arraigat a Pedreguer, ell. I s'anava a, pregu preguntar, ell... fa, fa molt que no el veieu per el poble, però ja m'estàs dient que va sovint, per tant la, la pregunta no, no té sí, cap ni No, <laughs> cada dia, o sigui, per exemple, ho viu ahir, o sigui que està mm-hmm. per així, o sigui que jo sé que gent que l'ha vist, la meva dona avui l'ha vist i tot això, o sigui que el veuen eh, per prop de, de, de casa que, que viu, i o sigui que no... Eh, escolta, eh, Quim ha sigut, de moment, eh, en el que eh, portem viscut, que encara esperem que siga més, el millor moment. Eh, el debut, eh, algun gol en primera divisió, el partit que va fer contra el Real Madrid... Eh, quin és el moment que, de moment, eh, tu en la penya se comenta o se guarda amb més carinyo? Home, doncs pues, eh, el gol que va fer eh, mos va, mos va vindre de ser, que va un gol de, de, de... Jo estava, estava mirant-lo amb molta gent a la tinya perquè cada volta ve més gent i venen molts xiquets, uh mhm. -huh. i va pegar un vol de la tinya el dia que va mullar, que, que va marcar el seu gol, que, que, que això va ser un, un, impressionant, o eh, sigui, que van mullar coets i traques i tota pedreguer per el gol que ell va marcar. Els companys que estaven tots, que veuen també un local tots junts, a veure-ho, però també s'han mullat traques i van mullar tots, i això va ser molt bonic. En qualsevol moment eh, sempre ha sigut bo. Bueno, pues, eh, José Alberto, a, a, aprofita, ara que tenim micro, alguna cridada que vulgui fer la penya de Pedreguer per alguna cosa? Teniu algun acte pròxim, algun acte que vulgueu donar-li ressonància? Està a la vostra casa, eh? Si voleu donar-li ressonància a qualsevol acte de la penya, es pots donar set nit, eh, està a la vostra disposició. No, nosaltres, mira, estem treballant des de Santa Batinga i estem molt contents també de que la gent, que la gent molt seguís molt, si pot, eh? Som un muntó punto peñistas i la gent està responguent-nos i, i no sé, ara últimament millor ja notaven un poquet de baixó però l'any passat va ser fatal per, per, per l'afició i va ser fatal pels pinyistes però guany estem tota volta ganant-li quasi, quasi mirem-lo de Gaià, o sigui, que, que si un dia perd o el que sigui, però, o sigui, només que jugui el Gaià i només que el Gaià faci bones jugades i estem tots contents. Segur que sí, i a més que eh, segur que mola molt vore vale. altra volta al València i dalt i damunt amb uno del teu poble siguen vale, un dels, dels destacats això no hi ha diners per a, per a pagar-ho José Alberto, ha estat un plaer i ja saps, quan vulguis, esta és la, la teua casa però qualsevol cosa que necessiteu, tant de la penya com del València, assistem per a tirar-vos una mà, d'acord? Vale, pues moltes gràcies a vosaltres. A José Alberto Fornés, el secretari d'Organització de la Penya Valencianista de Pedreguer. Volíem saber eh, exactament eh, què se coïa no? eh, al voltant del, eh, futbolista del València Club de Futbol i bueno, vulgueu que no tampoc és un fet definitiu tampoc anem a enganyar-vos ni a contar-vos milongues, ja vos les contaran altres però que l'entorn del jugador estiga tan segur de la continuïtat del futbolista vulguis que no és un pas endavant és una manera de possiblement optimista de pensar-ho, no dic que no, no m'amague però eh, que si en el poble t'estiguen dient ui, cuidao, perquè no ho tenim clar, mal assunt. Però si en el poble te diuen eh, pensem que sí, de moment és una història que no resta. I jo crec que en aquesta història hi ha que afegir. Com dèiem, ui dia lliure, però dia lliure a mitges. 13, ni més ni menys, eh? És el que passa quan un equip va bé, que ningú vol estar a la banqueta, que ningú vol eh, perdre's cap partit, i tots van a treballar. 13, avui a treballar en Paterna. Alves, Jaume, Joel, Mustafi, Gallà, Javi Fuego, Salva Ruiz, qui, per cert, viatjar a Córdoba el dissabte i marcar ahir amb el filial en el partit contra el Sant Andreu, Piatti, Negredo, De Paul, Enzo, Barragán, Felipe i Paco Alcácer, que continua lluitant contra l'adversitat, que continua lluitant per a eh, estar el més pront possible, però sembla que no va ser possible, que en aquesta possibilitat no va ser eh, la que puga donar-se en el partit davant de la Reial Societat. Recordeu, diumenge a les 12 des de les 11 en la sintonia d'Esports 97 del partit del futbol sense filtres, sense edulcorants i contat comptat tal i com passa i quan passa. Les 11 i 55 de moment tanquem la informació del València, que ara després reprendrem en temps de tertúlia, i se n'anem a viure el que ha sigut avui pues, eh, la salvació de no caure definitivament del llevant, per dir-ho d'alguna manera, in extremis, de bojos. En el 87 perdia el llevant 0-1 contra el Granada. I en 6 minuts màgics, entre el 87 i el 93, el llevant li ha pegat la volta al partit. Amb un arbitratge mmm, molt... Eh eh, complicat o molt polèmic, per d'alguna manera, de el eh, col·legiat Álvarez Izquierdo. La realitat és que el Llevant, dos expulsions per la Granada, Colunga primer i l'Arabi després, i en el Llevant Unió Esportiva Ramis, a la fi, el conjunt de Lucas Alcaraz ha aconseguit pegar-li la volta al marcador. Ferran Ortí, què tal? Molt bona nit. Mm, bona nit, Manolo. Pues eh, a la fi, in extremis, però servís per a no tindrà l'aigua al coll i poder continuar respirant i remant cap a la salvació. Sí, sí, molt apretat el final del partit del, del Llevant, perquè, mare de Déu, és que havien començat la primera part eh, supermal amb, amb el penalti de, per la mà de Camarasa i, i un centre del camp que no tenia quasi circulació i que estava l'estat de la xespa també lamentable per centre el camp del llevant però, uh -huh. però a la fi han, han aconseguit bueno, jo penso que per els canvis perquè han, ha sigut canvis molt, molt acertats en les bandes han eixit Sumetra i Morales i han entrat Rubén García i Jason i, i atacant per les bandes i penjant malons a l'àrea al final el, el llevant bueno, també recolzat un poc per l'arbitratge de rigorós d'Álvarez Izquierdo perquè les expulsions han sigut prou rigoroses eh, han, han aconseguit pegar-li la volta al partit però, però molt content, la veritat. Bueno, la veritat és que Levante per a motius per a estar content i anem a sentir el seu entrenador, a Lucas Alcaraz, després del partit. Què és el que diu l'entrenador del Levante Unió Esportiva? Sí, ha parlat Alcaraz i ha parlat, pues, anem a escoltar-lo ara mateix a dir, les claus del final d'este partit agònic amb els gols de Camarasa i, i Barral en el, en el descompte. Aprovechar la superioridad numérica cuando no estás bien, con cosas simples, o sea, con abrir a banda y centrar, pero también eso nos costaba trabajo y bueno, hemos hecho una serie de modificaciones para, fundamentalmente para desorganizar el partido, porque a partir de organizado no estábamos haciendo nada, Entonces, hemos desorganizado el partido con la ayuda de, de, todo lo que ha pasado y a partir de ahí hemos pisado más el área, Y bueno, y hemos tenido la suerte de que en ese pisar el área, pues no hemos encontrado con dos goles, ¿no? Que hay que hacerlo, por supuesto. También le han preguntado por las decisiones arbitrales evidentment, y bé, ha dit que han podido estar beneficiats per la desorganització que ha causat eh, les decisions d'Álvarez de, de Álvarez Izquierdo. Anem a escoltar-lo. Beneficiado o perjudicado, está claro que a partido organizado no está costando mucho. Y a partido desorganizado nos ha venido mejor. Pero bueno, eso ya, los dos goles hay que meterlos también. Yo creo que los goles hay que meterlos. Ahora, está claro que a partido organizado, quiero decir, partido organizado, partido 11 contra 11, cuando las cosas iban más o menos normal, a ah, nosotros no nos ha sobrado nervios, no nos ha sobrado imprecisión, nos ha faltado estar más sereno, estar más tranquilo y el Granada se ha, se ha encontrado así con, con, el gol, con el penalti y, y, ha ido creciendo en el partido y está muy, muy cómodo. No han sigut el, el llevant d'altres partits i així ho declarava l'entrenador del llevant i, se ve, es veia que no estava especialment content amb el xoc de l'equip. Pero sí que es cierto que nosotros no hemos estado al nivel de los primeros 50, 60 metros de Bilbao, al nivel del otro día con el Málaga. O sea, no hemos sido ese equipo, ¿no? Fundamentalmente nos falta fluidez y tenemos que sacar pues, esa conclusión. Bueno, pues eh, es el Lleva una esportiva que en el día de hoy, la verdad, es que eh, conseguís un un resultado, sobre todo de cara a la clasificación. Eh, si avui arriba a perdre el Llevant haguera tingut un problema de consideració, un problema importantíssim per al conjunt granota. La realitat és que l'equip eh, eh, de Lucas Alcaraz en aquests 6 minuts màgics entre el 87 i el 93 ha aconseguit treure el coll davant un rival directe com és el Granada i aprofitant entropesades de Córdoba que va perdre davant el Llevant i d'ells que va perdre ahir davant el conjunt del Real Madrid. Ara continua la lluita, no s'ha guanyat res, és cert, però és molt probable que avui de Pedre el llevant avui haguera perdut un altíssim, i quan diguem altíssim és molt alt, percentatge de possibilitats de continuar en la màxima categoria del futbol espanyol. Va continuar, o va tindre de continuar, lluitant i patint moltíssim, però millor des d'una victòria, des de este 2 a 1, que des d'una de derrota que haguera sigut eh, pràcticament terminal per al conjunt de Lucas Alcaraz. tancam, la, gràcies Ferran, la primera mitja hora informativa i entrem ja en el debat, en la tertúlia i l'anàlisi, així a la 97 punts de ràdio, fins a la una de la matinada. 97 nit, La Tertúlia. que, que si no te'ls vols ficar no te fiques, eh? Ja m'ho sí, bona nit. És que tinc una veu molt grossa i qui m'escolta. <laughs> me pareix molt bé. Com està, Jaume? Ves Riols. No, no he pogut, perquè ah, he tingut un pogut? problema i, ah, ja. i se m'ha complicat. Bueno, però, vamos... Però ha, sal ha salvat la vida, eh? Ha vist lo més important. <laughs> Els sis minuts finals i ha disfrutat molt perquè era un partit de ser el pitjor resultat de l'any per a mi el millor, perquè al marge dels 7 punts que dic jo uh mhm. -huh. crec que és un punt i en quant a que el llevant pot pensar que sí que pot, no? I sí que pot i, i que té que lluitar per lo menos hasta que pita l'àrbit. I això és el lo més meritori. Bueno, I, pues... I molt content, des de luego. Sí, eh, jo crec que sí que espera estar contents. Hola, Julián Montolo, director de Superdeporte, bona nit. Hola, bona nit. Se salva segur el llevant. Eh? A veure, eh, oh. en el cas de, de Julián, està content, però que jo, sempre, quan més equips, ojalà pogueren pujar, el Huracán, el Sant Marcelí, vull dir, tots els equips de València que pogueren pujar seria millor per a la premsa. Això que ningú tinga dubte. Però, a més a més, sí que és cert que és una xicoteta me van a permetre les persones de si se puta dir putareta, quan tens una crònica pràcticament ja encaminada, minut 87 no, sí, bueno, són <laughs> gajes de l'oficio que, que tot el problema fora ja, ja, però que, que també final... a mi a voltes m'agrada que la gent conega l'ofici per dins, que moltes voltes tu ja tens la crònica bueno, encaminada, no tancada mai, però... Lo, lo d'encaminar, de és molta gent que s'havia encaminat a casa. Sí, en el cap de llevant hi havia gent que havia pegat a fugir. En canviar la catàstrofe per el miracle. Sí, no? sí. Jo tenia, jo tenia un un bon amic... És que, que faltava molt poc de temps. Eh? Jo tenia un bon amic, que, que tu el coneixes també, Jaume, que per a mi ha sigut eh, el, el meu mestre periodístic i com a narrador i tot, que era, que era Gaspar Rossetti, que tenia una frase molt, molt xula de quan la gent, pues això, se l'anava faltant i marcaven i, i, i sempre diria i el que se fos se lo perdió. Pues la gent que se'n va se ho acaba perdent. Jo tenia fitxat a un, a un cronista de, de la premsa madrilenya, madridista, uh -huh. que quan Raúl marcava un gol... Eh? ja tenia la crònica... Ja, tal qual, Ja la podia tancar. Sí? La crònica. Però el tenies ja, a més, per lo, per lo que me dius, Però sabeu que... Tancar, dic tancar, eh? El, agarrar el portàtil i tancar. Ell escrivia sobre el gol de Raúl i ara la resta del partit donava igual, no? Jo lo, ho he dit, eh? Sí, sí, perdona. Un dia te contaré jo una millor encara. El que passa que això ha de ser quan parlem de selecció espanyola. Si no, sí, no queda sí, bé. sí, no, era, era partit, de, partit de selecció. Ah, pues no. igual. Pues mira, igual es el Mateis Supose que si era del Madrid... MAL? Pues, no, no sé, eh, no me Uy. es que yo Yo una volta a presenciar un espectáculo, pero vamos, tremendo. Es espera Eduardo García Valda, Miki Hola, Miki ¿Y pero perán Hola, ¿qué tal? <laughs> ahora sí. Bueno... Eh, viendo el partido, disfrutando de, como habéis dicho, que, que era un partido importantísimo para el Levante, yo creo que si no hubiera ganado hoy, mm, hacía más de un 50% de posibilidades de descender. Yo creo, Miki, perdona, que no era el de la salvación, pero sí podía haber sido de la sentencia. Exactamente, muy bien. Pero lo que sí que es verdad es que a mí me, ha llegado al corazón el, ver a un Levante con lo que se jugaba y ha hecho un partido desangelado, malo, eh, yo creo que muchos jugadores sin saber lo que se estaban jugando y, y, que solamente la suerte y otras cosas ha hecho que el resultado sea lo mejor del partido. Pero desde luego yo es que lo, he visto muy mal. Sí, a mí, a mí no me agrada. Y lo bueno que tener analistas con, con Miki es que Miki no hemos llegado a lengua, ni en el Llevan ni en el Valencia. Si le agrada, le agrada, y si no le agrada, no le agrada. Y esa es una lectura que yo creo que Llevan a de hacerse llenadamente. disfrutar el Stanley del triunfo, perquè, com dèiem, no és la salvació, però podria haver sigut la sentència, és cert, però a partir de demà, de matí, alçar-se, reunir-se, mirar-se a la cara i dir, senyors, ahir l'equip no va funcionar, se va guanyar, sí, però l'equip no va funcionar, i de cara al que tenim per davant i a la lluita que tenim per davant, eh, ja que que millorar mal Jo crec que Miqui, a partir de demà, jo crec que aquesta nit toca, eh, almenys a ells, vosaltres podem fer la, eh, la crítica que, que, que creguem necessària, a més, és el bo de la, de la ràdio i de la ràdio lliure que no està sotmesa a cap filtre ni a cap eh, dictamen, podem opinar lliurement, podem fer-ho i hem de fer-ho, però jo sí que crec que ells estan intentant disfrutar de la victòria, però demà de matí ja prompte mirar-se als ulls, mirar-se cara a cara Y pensar en qué es el que están fent o qué es el que va a ir pero que el equipo no va a funcionar. Pero fíjate, Manolo, mm. hasta esta noche que salgan, que disfruten, porque eh, lo importante hoy era ganar. Que sí, que sí, que sí. mañana vacaciones para, para, para la resaca de hoy, que no tengan que entrenar, pero después que se vean que, y, y que digan que para salvar al equipo hay que hacer más cosas, ¿eh? porque siempre no va a ser así. Bueno, pues, eh, lògicament sempre no va ser així. Eh, avui ha sigut, gràcies a Déu per al llevant d'una esportiva, com dèiem, no era eh, el partit de la salvació, però sí podia haver sigut el de la sentència. El llevant avui ha quedat amb 18 punts eh, ja, i el... 19. amb 19 punts, perdó, però, és que, però el problema és que el Granada sí haguera passat a 22 Home, clar, la diferència era el problema i serà, és que era el, el, la història de que era el el rival directe volta, en, no? en la primera volta guanyar 0-1 el Llevant amb que, gol de Rubén. Partit de 7 punts. Partit de 7 punts, que és la teva teoria, correcte. Però encara, encara que, que el resultat hagués sigut empat o... Tampoc n'hi ha que... Estan en 3-4 punts molts equips, eh? No, sí, no, però, però la, viatge... la sensació de no poder, està Julián, clar, moltes està voltes... Clar, està clar. Cada setmana, però... el grup que tu dius, se n'escapa un o dos per dalt alt i això no els veus. I sí, després torna. Sí, el que, que en efecte, sí, mira, mira, esti, jo ahir estic d'acord amb Julián, sí, perquè el Depor semblava que se n'havia anat i eh, el Depor ya está ara mateix Sí, com A dos punts del llevant. A veure, tot això no té sentit si tu no sumes, està clar. Clar, això és el però, principal. Però, bueno, a l'hora de dir... Tu sumar. A, a l'hora de dir eh, decisiu, eh, eh, eh catastròfic... Home, no, acabar no, però, però era una opció... Ja me diràs. Però mireu, per baix, jo ja no conté l'Espanyol que és 9 amb 29, però a partir d'ahir, Real Societat, Eibar i Atlètic, els tres bascos, jocs eh, 10, 11 i 12, 27 punts. Estan a 5 de llevant, no estan tan lluny, eh? 5 punts no, no és una distància, vull dir... Si l'Atlètic de Madrid estava dient que pugnava per a la Lliga i estava a 6 del Madrid, imagineu és 5 punts. Però l'evidència és això. Després, jocs 13 i 14, el dos, sembla que van per comunitats autònomes. Els dos madrilenys. Getafe i Rayo, 26 punts. Joc 15, Depor, 24. Joc 16, Almeria, 23. Joc 17, també amb 23, Elx i a partir d'ahir està el Llevant amb 22 i per darrere Deneu el Granada com a 19 i últim el Córdoba amb 18 punts. Deportivo cavalls contra la... Ixos són els candidatos. Tu contes el Deportivo? Pa cavalls Sí? Jo crec que en guanya el Rayo va passar malament, mira. No. Mira, Manolo, pero yo es que fíjate, la, hacemos el cuento todos, ahora yo mira las siguientes jornadas y ahora va al Campo del Rayo, es un campo que el Rayo es capaz de golearte y es capaz de perder y, después después recibe a Leibar. Bueno, pues eh, si gana un partido de los dos y tal, pues ya se coge más, pero es que el gran problema es que yo vi jugar al Córdoba contra el Valencia, veo jugar a los demás equipos y veo que enlazan jugadas, que presionan en el mediocampo, que, que intentan ganar con sus armas. Yo es que al Levante hoy lo he visto desangelado totalmente. Lo he visto que no daba dos pases seguidos, que el balón eran balones bombeados desde la defensa en recto, lo que hemos criticado siempre. Eh, es que no ha hecho una parada el portero del Granada. Al revés, nos ha regalado el primer gol. Sí, bueno, porque sale medio campo y claro. <laughs> sí. El otro de medio campo se la pone. Porque, porque el Levante no estaba ni, embotellando al Granada. O sea, era una cosa que decías, es que parece que se han conformado con el 0-1. Yo, Miki, una cosa que quiero de lo que has dicho, porque además eh, el partido del Córdoba contra el Valencia, me quedé con la sensación que el Córdoba, para bien, ha hecho algunos refuerzos que no los ves aún sueltos ni acoplados pero creo que con los partidos que quedan de liga, ese equipo va a cambiar eh, la manera de, resultados. ¿Por qué? Porque hay dos tres que los vi muy capacitados, lógicamente no acoplados, pero me dieron la sensación de que pueden ir muy a más. Y entonces el Córdoba no será lo que era, sino lo que puedan ser estos refuerzos. Bueno, ¿se te queda alguna cosa más pedir del lleva, Miguel? Sí, el Granada... Perfecto. No, no, no, no, decidir, decidir. Yo lo que pasa es que sigo diciendo que el mercado de reparaciones de ahora, yo creo que el Levante le ha faltado firmar un portero y firmar otro jugador porque estamos viendo que en un mercado de ahora eh, creo que ha firmado tres jugadores, ¿no? Sí. Y, uno no está ni para estar en la convocatoria. Y si es un problema. A eso me refería, Miki, lo del Córdoba, que los refuerzos yo, por lo menos, tengo la sensación de que le van Granada, a Granada, Granada. No, no, yo me refiero a Córdoba. A Córdoba. Yo el Córdoba eh, me puedo equivocar, eh, me puedo engañar. Después del que vaig veure eh, el dissabte, crec que és el candidat número 1 i destacat per a baixar de categoria. No quedarà l'últim. Me puc, me puedo engañar, yo no, me puc enganyar. Julián me mira. No. <laughs> a veure, a veure qui adivina, no? Sí, bueno, lògicament, <laughs> això és, això és lo que parlàvem tu i abans del micro, que m'estaves tomant ja el primer tema que vull tocar esta nit. Algú ho primers... acceptarà. Sí, però a mi, jo el col·le l'altre dia me va donar una impressió paupèrrima. No. Si el València no, no sí, el clava en el partit... Ja, de quin equip estàs parlant? A mi me dona bona impressió el Real Madrid, per exemple, molt bona. Molt bona, sí. I l'altre dia, pues, també, eh, al final fas el que pots, no? També. Jo no l'acabé, bueno, que vols que vos diga. Si, si he de dir el que pense a mi el Córdoba em que un rival molt, però molt fluixet el, el dissabte passat. Eh, sí, fluixet, fluixet, probablement és. Uh mhm. -huh però me parece no fluix, molt fluix això és la diferència. Més, més allà, no? Sí, sí, més allà, per això estic, estic fent referència per això el, el considere, i després m'enganyaré però bueno, m'enganyaré jo eh, eh el consideré el candidat número 1 per a, eh, per a, per a descens, me diu que no i Julián no ho té clar, Julián no se guanya com sempre no, com sempre no clar, <laughs> eh, <laughs> simplement és, és que vull picar, perquè ja he entrat i fora de micro, m'ha rebentat el primer tema i pues ara te vaig a picar jo una, una de tertúlia correcte, bueno, les eh, 12 i 12 estem fent càlculs, en este cas sobre el Llevant, però també els anem a fer sobre el València. Eh, això serà després. És la pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui en el Twitter, en el arroba esports 97 nit, arroba esports 97 nit. La pregunta que estem fent-vos en el dia d'avui és eh, si, amb quants punts penseu que el València podrà jugar la Champions parlem de mínim quart lloc si després pot estar el tercer, el segon o el primer millor que millor però l'objectiu mínim marcat per el club és quart lloc que és Champions o la prèvia de la Champions per millor dir, que és la teoria de, de Tito Bau eh, és la pregunta que vos fem quants punts penseu que, penseu que són necessaris per a eh, poder jugar Champions el València l'endú 50 i les dues últimes temporades per a posar-vos un exemple canvia molt el fet de que l'Atlètic de Madrid estiga, o, o, hi hagi, o per no dir l'Atlètic de Madrid, que hi hagi un tercer equip disputant la Lliga, perquè l'any passat sí que l'Atlètic de Madrid tingué que arribar a 70 punts per a la Champions, però eh, la Real Societat, en l'anterior, que és la que li furta al València en la plaça en l'última jornada, després que el València caiga derrotat en Sevilla, li val amb 66 i el València amb 65 està a punt de jugar -la. el València li val en, entre, en el tercer puesto el València jo ara estava fent ah, després, després ho mirarem tot no, no, jo són els punts, home, demanes punts el tercer puesto que tu penses, penses que està per a fer el tercer puesto en guany el València té que anar per al tercer puesto, ah, per el tercer puesto. en efecte sense dubte sí, sí, la mirada la més alta possible Quan demanes tu, quants punts té que tindre tercer puesto tercer no, vull, no vull parlar de punts pues tercer puesto l'any passat estava en 87 no, és, no baratet eh, bueno, també el València I fa dos, este any no va estar en 87 en quants punts està del tercer? el València ara mateix a 3 i a 6 del, i a 6 del segon i té el perill que, que va anar el València allí no, no, en efecte, clar, és que jo crec que i se partit va dirimir moltes coses però bueno, totes aquestes coses i moltes més me dius, perdona Julián que... No, no, no, però a veure, quina era la... La, la, la pregunta que estem fent la gent és en quants punts pensa que, la, que, el, que el València pot ser equip Champions l'any que ve? Jo, per el que jo sé, els plans que maneja el cos tècnic del València uh mhm. -huh. són que entre 72 i 73 punts és molt, eh? asseguren molt? assegurarien una quarta plaça i jo estic prou en eixa línia. No? Jo crec que també. La tendència jo, crec que, que hagut, va, jo crec que van molt encaminats. La, la tendència que ha hagut en la, en la primera volta apunta a més, però ja estem comprovant que la cosa pareix que s'està calmant. A mi la tendència I... de la resta, no sé, la del València me apunta a més punts. La de la segona, la de la segona volta. Pues ahí està eh, la capacitat que tingues tu per a competir en l'Atleti de Madrid uh -huh. i aguantar el ritme que porten els equips que tens davant, no mirar als que tens darrere... Però hi ha que mirar-los. No bueno, obsessionar-te, però, però... Si tu estàs ahí pensant i, i, i a, sí, dos, sí, sí, a uno, dos, tres, Quatre lo que facis des de darrere dona igual. Lo que facis des darrere no t'importa per a res. Ni el mínim. 12 i quart, entra bé el debat i m'agrada, eh, perquè anem a, a pegar-li voltes. I és la pregunta que vos fem, eh? En quants punts penseu que el València pot abastar mínim? D'ahir cap endavant, eh? La quarta plaça. Quants punts creieu que són necessaris per a jugar Champions la temporada vinent? 12 i quart, fem una lleugera pausa per a la publicitat i de seguida amb Jaume Ortí, amb Julián Montoro i amb Eduardo García Belda. Miqui, parlem d'este aspecte i de molts més així en la 97.7 Ràdio. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es en Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo 10 y Avenida General Avilés 46. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascleta, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. La lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València-Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Colabora en Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. El teu equip i la teua ràdio... Així, ah, sí, eh, mirant els números, fent números en el dia d'avui, dilluns de matemàtiques, jo no sé com veu... En el col·legi tu de matemàtiques com anaves, Julián? Bé. Bé? Tu eres, tu eres, sí, sí. Tu eres bo de matemàtiques? Sí. Eh, jo era molt roïn. jo era molt torpe. <laughs> no, ho reconec, eh? M'ho reconec. I tu, Jaume, de matemàtiques com anaves? L'única anava bé. L'única anava bé. I tu, Miqui, de matemàtiques com ho ibas? Muy, muy bien. Fantástico, o sea, que aquí el más, el más burro de todos soy yo. Anem a dir-ho clarament. En matemàtiques. En matemàtiques, quizás sin en altres coses. Bueno, senyors, mirant aquestes últimes temporades que el València va jugar la Lliga de Campions, la Champions, és a dir, temporades 2009, 2010, 2010, 2011 i 2012, 2000, perdó, 2011, 2012, que són tres consecutives. Quart, parlem de la jornada 24, que és esta que acabem de complir. Mm. Quart, en la 2009-2010, era el Sevilla amb 43 punts. En el 2010-2011, quart era el Villarreal amb, 20, amb 46 punts. I en el 2011-2012, quart era el Levante en 35 punts. És a dir, respectivament, 7, 4 i 15 punts menys dels 50 que du el València Club de Futbol per a ser quart. Jo crec que no s'estan valorant els 50 punts que ha fet el València perquè és quart. Però en altra lliga, possiblement, el València estaria molt còmodament tercer. I, i no dic probablement tercer, no, estaria molt còmodament tercer. Però, però la Lliga, des de l'arribada a la a l'elit, per dir-ho d'alguna manera, de l'elit de Madrid... Aquesta explicació. S'ha encarit. Per ah. què dic que s'ha encarit? I ho explique tranquil·lament. La temporada passada, la puntuació final per entrar en Champions, millor dit, fa dos, que l'Atleti de Madrid ja és tercer, però no pelea la Lliga. La cosa va ser Barça 100 punts, Real Madrid 85, Atleti de Madrid 76 i Real Societat quart 66 punts els eh, 66 punts agarrar és la quarta plaça mentre que el València se quedava un punt 65 en aquell partit famós de, de Sevilla, Sevilla. l'any passat que l'Aet de Madrid ja entra a pelear, no és que entra a pelear, és que guanya la Lliga. No, la pelea, no. <laughs> no és que la pelea, és que la guanya. La història queda en Atleti de Madrid campió 90 punts, segon i tercer amb 87, Futbol Club Barcelona i Atleti de Madrid, i el quart és l'Atleti Bilbao amb no. 70 punts. Has dit l'Atleti Madrid altra vegada. Però... No, l'Atleti Bilbao. Atleti Bilbao. Quart és l'Atleti Bilbao amb 70 punts. El Sevilla és cinquè amb 63 aquell any, la temporada passada. És a dir, pràcticament 3 punts menys que la Real Societat que va jugar la temporada anterior Lliga de Campions. És a dir, senyors, la Champions s'ha encarit. Bueno, però per això els números d'este any són diferents als altres uh mhm. -huh. i són els que valen. No, és que viure d'això és una referència. Però com tu bé dius, n'hi ha un equip que ha entrat en els, teòricament, equips potents i d'alguna manera pareix ser que a partir del quart és quan ve la disputa de, de la classe mitja i jo crec que este any pot ser que el València li doni un poc de color, vamos. Això el que, per la marxa que du i les sorpreses que ens pot donar l'entrenador, d'alguna cosa genial més i, i ahí estem. És que classe mitja n'hi ha poqueta, eh? No, és que l'altre dia... Ja... <laughs> eh, fa una o dos jornades, crec que estava sèptim o octau el l'Eibar, que, sí. que estem parlant de que si se descuida eh, se, col no, se col·loca baix eh, ha començat per, per a baixar. la frena i... la classe mitja eh, poqueta eh? n'hi ha 4 o 5 equips que, que competeixen dalt està el Madrid, que està un, un puntet per damunt de, sí. de, de quasi tots, però a partir d'ahir pues, una igualtat tremenda, no? És, és un més d'un puntet, ara està més d'un puntet. Un puntet me referís a... Un, a ah, més, una referència. <laughs> però no puntualment. Miqui, que estàs molt callat. Què te pareixen tots aquests números? Mira-li. Vamos a ver, yo de, de los números es que Creo que cada año es una historia nueva. Es muy difícil hacer los números porque influyen tantas variantes. O sea, lo que está claro es que el Valencia 50 puntos es una marca muy, muy, muy buena. Y yo soy de los que cree que, que puede aspirar al segundo o tercer puesto por una razón muy, muy, muy clara, que es los, los tres equipos, digamos, que estaban el año pasado peleando por la liga y están allá arriba eh, si el Madrid se destaca o alguno de ellos ya no entra a pelear por la liga, automáticamente su obsesión pasa a ser la Champions. Entonces, cuando empiezan a pensar solo en la Champions, eh, sus equipos, digamos, más fuertes los hacen para la Champions, descansan a los jugadores en la liga porque ya no tienen la aspiración a ser campeón. Cuando el Madrid y el Barcelona normalmente hacían los ciento algo para ser campeón, es porque estaban los dos luchando codo con codo y no podían eh, dejar el año pasado. Se hace más barato porque hay un momento que el Atlético Madrid se va, pincha el Barcelona y el Madrid y el Barcelona y el Madrid un poco abandonan la liga. Vuelven a entrar en la liga porque el Atlético Madrid de los últimos cuatro partidos creo que gana uno o empata uno solo. ¿Te acuerdas? Pierde contra el Levante, empata contra el Málaga, pierde contra no sé quién y vuelve a igualarse la liga. Pero si no, los grandes ya la habían dejado la liga. Entonces, yo creo que, que el que mejor lo tiene para entrar y dar un susto de verdad a esos, porque es el Valencia porque vamos a ver una cosa, es que estamos, decimos, no, es que el Valencia ha entrado y el Sevilla, pero ¿tú crees que el Sevilla tiene algún jugador que jugaría en el Valencia en de los... El Valencia desde el enero pasado, prácticamente cuántos jugadores, los mismos jugadores juegan? Creo que juegan dos, ¿no? El Sevilla no te, no te la plantilla, Miki. Comparado al Valencia... Valencia tiene, yo, yo Sevilla tiene buena delantera, por ejemplo. Hago un, Sí, sí, pero tú, a mí, lo que yo, a lo que yo me refiero es cuando tú dices, eh, por ejemplo, el Valencia el año, el año pasado, principio de temporada, ¿tenía algún jugador que podría ser titular en el Madrid? No. No. ¿Ahora el Valencia tiene jugadores que podrían ser el titular en el Madrid? Sí. Sí. ¿El Sevilla tiene algún jugador que sería titular indiscutible en el Valencia? No. ¿El Villarreal tiene algún jugador? Uno, Bruno, y se ha lesionado. Correcto. Entonces hay una diferencia que el Valencia ya ha hecho unos fichajes, Se ha sacado una generación de dos o tres jugadores nuevos importantes. El Valencia ha dado un cambio de imagen que ya no está compitiendo con el Sevilla y con el Villarreal, está compitiendo con el Atlético de Madrid, con el Barcelona y el Madrid ahora parece que se ha ido un poco, pero yo creo que es que el Valencia con, el equipo que tiene ahora está por méritos propios ahí arriba. Después entraríamos en sí. Nos gustaría que jugara un poquito mejor, claro, pero lo primero que hay que hacer es ganar. No, sí, eso es una evidencia. de fet, de lo que nos agradaría como jugar y tal, a la parlarem, porque yo a mí, estos 50 puntos que tienen un mérito bestial y terrible, a mi hi ha coses del dissabte que no m'agradaren i no vaig a callar-me, vull dir, eh, crec que la... Jo me'n vaig, vaig endur-me en el seu dia molts palos en les temporades que he dit, en la 2009-2010, en la 2010-2011 i 2011-2012, perquè l'equip quedava en Champions i jo ho criticava perquè hi havia coses que no m'agradaven, i pense que des de l'exigència se creix. Crec que des de l'autocomplaença, des de que bonic és tot i que, és, i, i que bo és tot i que tot és de colors de rosa, crec que no és bo per a un equip i més en el ràtio de punts que va estar en guany la Champions crec que va ser falta ser exigent que se critiquen coses no vol dir que tot estiga malament ni molt menys que simplement que hi ha coses que no ens, no ens quadren i d'això també anem a parlar vull dir, estem parlant ara eh, de la puntuació que s'ha fet del València i de la bona plantilla que té el València estic d'acord amb Miqui i torna a dir crec que 50 punts no estan suficientment valorats la validesa d'aixòs punts perquè el València està quart però, però que en això 50 el València estaria en alta lliga, estaria possiblement peleant per, tranquil·lament per la tercera o la segona plaça. Però és l'etiqueta que li fica la manera de jugar a l'equip. Entonces, a què te refereixes? Pues, home, pues que els mateixos punts d'una altra manera elaborats pues donarien més satisfacció, això és una evidència. I el que estem parlant de que pugui disputar més allà del 3, que ja seria per a mi una erositat en aquest moment, té una solució la visita que té que fer a València als tres grans d'ahir dependrà de que pugui tindre aquestes opcions, lògicament. Si va allí i, i d'alguna manera li guanyen els tres partits per la fortalea de, de, dels col·lidats, pues, doncs, lògicament no tindrà aquestes opcions, però jo entenc que el que diu ell té, té molta base, o sigui, el València té disposició de clavar-se ahir perquè els altres poden estar distraguts i això és l'opció del València però lo de l'etiqueta quadra totalment la satisfacció que té l'afició la que té els mitjans de comunicació per què? Perquè d'alguna manera eh, n'hi ha partits com l'altre dia uh -huh. que quan el València l'impaten perquè està un poquet conformat pues, trau eh, la vergonya i la qualitat. I això és el que d'alguna manera pense que de totes les coses que té el València és el que més tenien que resoldre. Julián. A mi és que mm, no puc estar més d'acord en, en Miqui en moltes de les coses i, i afegiria que a mi no me dona tampoc tant tan males sensaciones... a eh, la, manera de jugar... Ningú para de males sensacions. Mm, Se para de que ya cosas que a mí no me no de cuadrar... Males sensacions? ...hombre, pues no me acaba de pero per exemple, ni la alineación ni la ubicación... de, de y de, de, dos Rodrigos en la, primera parte de Córdoba. ...más preguntas... ...y yo te respondo... ...pero... ...no me acaba de cuadrar... patir contra el Cuer. i no m'acaba de quadrar de que el València ja li passa contra el Getafe, no és la primera volta, que el mateix Nuno ho ha reconegut, que és massa autocomplaent en resultats curts i que acaba convidant al rival a entrar en el partit. L'altre dia és el València el que clava el Córdoba dins del partit. Ressuscita. I en efecte, igual que va fer el dia el Getafe, que la sort que tinc és que Saràbia no tampoc mala l'última, però el València, quan està en un resultat a favor, eh, arriba un moment com si li donen la impressió que l'únic que vulguera ja no és ni tan sols tindre un control mínim, ja és que passa en els minuts. I al final, un equip que va perdent, per poques armes que tinga, si tu li ho dices tot, al final l'equip que perdi diu, bueno, soc molt curtet, però si m'ho dices tot al meu favor, intentaré empatar. Si damunt tens la mala sort de que un dia no, <laughs> continuem-lo de sempre, un dia no, algun dia algú li va dir que era molt bo i se ho cregué. I si és el problema d'un dia no Mayenco, no és un altre. I a partir d'ahir és un dia no i altre tampoc. I si és un dia no Mayenco. Eh, si tens ja mala sort, pues se te poden complicar els partits. Eh, i, dir això no sembla dir... T'estic dient que 50 punts tenen un mèrit bestial. No sembla dir que tot estigui mal o que oferisca males sensacions. No, però hi ha determinats aspectes. I a més que jo crec que l'exigència és bona, Julián. Crec que... Sí, sí, no. Vull dir, tu t'exigixes en el treball, jo m'exigisc en el meu... Eh, cre crec que és lo bo i crec que hem de parar d'això. Bueno, a la fi, en tot això, Julián m'ha desviat la, el la tema. Manera, Julián, que la, avui la, a reventar la, la, la manera en què maneja el València els partits uh mhm. -huh. està directament relacionada en, en la pròpia idiosincràsia de, de, de la plantilla del València, que és un equip pues, amb molta gent jove, que moltes vegades pues, això, no, no, això t'ho admet no té eixe poso per a, per a saber eh, manejar els partits tot i que l'altre dia pues, bueno, Maneja se, va veure, se va a partir de la controvèrsia se va sí. veure una cosa diferent també jo he dit que aquesta és la previsió Correcte. que, que se maneja en, en el, que en el València. Esteu d'acord? Penseu que això és la puntuació? No, no. m'ho respongueu ara. Ara anem a una pausa de publi, llegim el Twitter, que cada dia creixen una cosa bestial, el Twitter del programa, i tornem de seguida per a veure quants punts fan falta i per a discutir de les sensacions que ofereix el València en alguns partits o en determinades fases d'alguns partits. Eh? 12 i mitja, així, a la caloret de la ràdio, en la 97.7 ràdio. ¿Quieres un descuento de película? Ahora en Pello Ocasiones de León te ahorras 1.500 euros en tu 208 y 308 seminuevo financiando con Banque PSA Finance. 1.500 euros de descuento que suenan de cine. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. ¿Dolor? Si tienes molestias musculares y articulares, ya tienes en tu farmacia Luxoben Masaje Corporal. Luxoben es un crema gel formulado con una combinación de extractos vegetales que reducen las molestias ocasionadas por el ejercicio físico y el deporte. Pide Luxoben en tu farmacia. ¿Buscas coche? ¿Nuevo? ¿De ocasión? Te lo ponemos fácil. La Avenida del Automóvil. Cerca. ¿Aparcar? Sin problema. Trece marcas. Abrimos los sábados por la tarde. La Avenida del Automóvil. Avenida Tres Cruces, Valencia. A los amantes de hacer fotos, profesionales aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo, Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. La lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Col·laboren Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxovent, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 33, el Twitter, importantíssim per a nosaltres, la interacció amb vosaltres, eh? eh ens envia eh, FJ, ens envia una foto, eh, no té res a veure, però eh, vull comentar-la. Eh, eh, eh és, és oiem, està fora de casa, sent la 97.7, segur que eh, per l'aplicació, per el túnel, encara que últimament està donant algun problemeta, per, per la web y mm, desde Hanova, desde Alemania Les envía una foto De una eh, de, de, un foto d'una façana d'un edifici se veuen les, sale de una rata penada Y diu, vos escolta desde de gracias a a arquitectura el Valencia siempre está presente pues gracias a tu, amic, per estar ahí, per escoltar-nos, per triar esta opció de... En Hanofa, dile. En Hanofa, en Hanofa, de ràdio, en la qual contem les coses, que a algunes agradaran més i altres menys, però que intentem contar sempre les coses eh, d'una manera clara, directa i en valencià. Eh, això sí, i que malgrat algunes dificultats que últimament estem trobant en el camí, eh, que te vinguin missatges com estos eh, te donen molta força per a, per a continuar treballant. Així que, moltíssimes gràcies. Entrem al tema. Galicia diu que lo que en es la pregunta del millón. Juanjo Diu, ganando los 21 de casa, tienes 71 y no vas a perder todo fuera. Hay que conseguirlo. Eh, Juan Carlos Graudius, si guanyem Sparty se queden queden, Guayame la liga 18 de la cuarta plaza. Eh, pues sí que sería muy posible que el València guanyara tot, Guayana la en cara sí, sí, sí, yo jo ho que factible. VCF New diu, vamos a por la Liga. VCF diu, la cosa va a estar en los 65-70, pero hay que ir sin ninguna duda por la tercera plaza, mejorando juego y con decisión. Amund. Paco Diu, yo creo que con 65 más o menos será suficiente. El Sevilla ya flojea y el Villarreal se dará larga la temporada. Amund. Emi Pujadas diu anem a fer con para ayudar para la liga fins al final. Eh, JB con Limón, eh, entiendo que problemas en el tunein. Ya sé, que está problemas problemas en el tunein, pero este pero es que es una cosa que se escapa a nosotros es no es un problema derivado de la 90... y si era como el de la aplicación estamos intentando mejorarla eh, i vos demanem disculpes. El problema del TuneIn se'ns escapa a nosaltres. Ho sentim moltíssim, però www.la977.com és la web per a poder sentir el programa. Parce també diu, si hacemos 85 puntos tenemos la Champions garantizada. I quasi la llega, amb 85 punts, amic. Lorena diu, anem a ser campions. David López diu, hem d'anar per la segona plaça o la Lliga, però la Champions estarà pels 70 punts. Elías López, no sé, la Champions está muy cara en guany. El que sí sé es que tenim que ganar partida a partida y mirar el mes amunt siempre. Toni Campos, totes les temporadas que el Valencia tiene un mes punts que era en esta jornada, ha acabat guanyant la Lliga. Ha un mes punts que en esta jornada, ha acabat la Liga, Bueno, Peña del, Valencia el Sevilla será quinto con 71-72 y el Valencia estará cerca de los 80. Necesitamos nueve victorias y dos empates a per la Champions. Alex Diu, el Córdoba hizo sufrir al Madrid cinco ocasiones tras el Córdoba y partido a partido, Manolo. Elías López Diu, siempre mira cap siempre a amunt, cap ni agarrar impulso. Anematotes. Eh, Salillas Killer, una cosa. La bobaca que acabes de dir, la putada es que no te puedo contestar con Buick. pero la borrada que has dicho en el Twitter, si tienes algo de vergüenza la y y perdón. Yo yo también volvería que avui estigueras y Gabriel Gabriel Rivera, La llegada, perdó, l'arribada del caloret ens dirà si l'equip <laughs> aspira al tercer lloc. Venen partits clau que marcaran les aspiracions. Toni Campos, a quants punts estaven del líder l'any passat? I l'altre sembla que a darrere això d'acabar a 30 punts del campió. Això també és cert. Eh, per favor, arregleu el TuneIn o l'aplicació. Estem en el tema. Bolete de diu muchas noches si comencem a marcar, si comencen a marcar les davanters quedem segons, si no, si tot a a la Champions, sin victòries i sin en pot, en Borete i de d'acord, tan Jaume com eh, eh, Julián Pérez acaba de Borete. i Fum de que diu Parece tonto, pero solo hace falta un punto más que el cuarto para ser tercero. Partido a partido, no dar un punto por perdido. Eso que diu la gente en el Sports 97 nit. Eh, estan, ara, ara sí que me mulle. A, ah, es, eh, eh, anava ahí. La gent està per el baremo de 70-71, 71-72 és, segons s'ha contat Julián Montoro, el càlcul que ha fet... 72-73. 72-73. Mm. Tire, tiren per dalt, i m'agrada. I si plantejament m'agrada perquè és, és, que és, ambiciós. Sí sí. És ambiciós, m'agrada. El que vull a jugar la Champions, 75. 75, tu dius Champions. Julián está más o justic en, lo que marca el costeño de Valencia, 72-73. Miqui, ¿te amb alguna cifra? La verdad es que no. <laughs> ¡Qué Es que Valencia, el, el Valencia, la Champion, la va a jugar, haga la puntuación que haga. Va a quedar mm, mínimo, mínimo cuarto seguro. El Sevilla yo creo que no va a llegar y el Villarreal como ha dicho un, uno de los tuiteros, yo creo que se ha desinflado y el Sevilla igual. El Sevilla está de capa caída. Yo lo he visto los últimos dos partidos, lo vi también contra el Borussia y mereció ganar. El Borussia está en una baja forma impresionante y encima tiene que jugar entre semana. Fuera de casa ha perdut tres últimos desplazamientos. Mm, sí, Y el último partit que ha perdut li va fer mal de mal. És un clàssic de, de l'entrenador del Sevilla, perdre Seixina. No, no, però això, els resultats fan molt de mal molt de i mal. molt de bé a l'equip que guanya. Ojo. No te la Real, la Real tampoc està comparativa al coet, eh? Bé, bé, bé, però això li, li dona un estat anímic que a banda dels punts li va vindre fenomenal. Demà intentaré treure estadística la Real té que palmar el diumenge sí o sí, per, per, per, per estadística. Vull dir, és que duia tants anys guanyant en València... Però a vostè no li carregaven les matemàtiques. Eh? Sí, pero era de a disfrutarles <laughs> Era de a disfrutarles Y eh, si bien tú tu tan Jaume tambó y Vicky me tendría que picarles piles. <laughs> bueno, señores eh, eh, tema de, del joc, que está dient alguna, eh, a una cosa de la que yo creo que de parlar, y torna a dir el el que se va a hablar de cosas para mejorar no significa que todo siga roïn o que l'equip doni dolentes sensaciones, no, a un equipo que du 50 punts no puede donar dolentes sensacions impepinable Yo hay una cosa que te tengo que dar la razón, Manolo. Digues, Miki. Eh, te, ha, eh, faltado decir muy a mi pesar. Muy a mi pesar. Eso <laughs> ya, eso ya se sabe. Correcto. Entonces, es verdad, hemos hablado de, los 50 puntos, yo creo que el Valencia ha pegado un cambio, que el Valencia ya está en el grupo de los cuatro y bueno, pero sí que es verdad es una cosa, que si estamos todos comentando y viendo que el Valencia eh, depende mucho, sobre todo fuera de casa, de empezar ganando a empezar perdiendo, es un partido totalmente diferente. Eh, a mí no me gusta nada que el Valencia salga a especular. Creo que el Valencia tenía que con el equipo que tiene ya eh, hay muchísima diferencia entre la plantilla del Valencia contra los que están abajo. Eh, me gustaría que saliera a demostrar que él está allí, que está por encima del contrario, que no habláramos de que es que el Córdoba se ha podido recuperar. No, no, no hay posibilidad de dejarlo recuperarse, no hay posibilidad de que la mayoría de los partidos fuera en momentos puntuales Alves tiene que aparecer siempre. Claro que es el portero del Valencia, pero aparece siempre, le damos oportunidad al equipo contrario a que o se eh, meta en partido o a que empiece el partido mejor. Y a mí me gustaría que el Valencia empezara desde el principio. Yo, eh, ni a una par que te la compre absolutamente. Ni a una par que antenca que a veces el Valencia pueda que especula, pero con deia avance Julián, crec que forma part de la seva manera de la idiosincàsia de l'actual plantilla crec que aquesta és una plantilla que està a gust eh, deixant que l'equip rival dugui la iniciativa és així t'agrada o no t'agrada i altra cosa és en efecte que per un moment el València a voltes sí és el que especula i dos fluir d'aquesta especulació, a voltes passa el que passava en Córdoba i el que passava en els minuts finals del Getafe, que tu convides al rival que estava mort a entrar en el partit. I a mi això no m'agrada. Claro, Igual que no m'agraden alguns plantejaments inicials de Nuno, que la sort jo crec que té el València és que no és un entrenador que cerquerra però que no li tremola el pols a l'hora de rectificar-se a si mateix. Sí, però... Cosa que molts entrenadors... per, en tal de demostrar que no se han engañado Son capaces de sostener y no engañar Solo, una cosa, Jaime, desde aquí. No, nada. Es que yo hay, yo hay una diferencia que veo. Eh, una cosa es que estés a gusto jugando de una manera. Por ejemplo, yo recuerdo el equipo de Benítez que estaba a gusto jugando de una manera determinada, que es la que manera Lo que, estábamos a gusto éramos nosotros viéndolo. <laughs> Pero, pero, ningún equipo te hacía ocasiones de gol. Sí, claro. O sea, tú no puedes estar a gusto cuando el equipo te hace ocasiones de gol. Sufriendo. Con el equipo sabías a lo que jugaba, sabías eh, su posicionamiento a veces que era de especular un poco, pero no daba opciones al contrario. tenía un, sistema defensivo y unos más más y y más que el que te hará eh, Miki? Pero, Julián, yo oigo eso y ¿cuántos jugadores jóvenes, como tú dices, tiene el, el Valencia? Gallá, pues, Mustafi, Cancelo. No, no, vamos a ver, vamos a ver. <laughs> No me pongas. Estén hablando del otro ¿no? André Gómez, Alcácer. Vamos a ver. Cuando, vamos a ver, pero. De Hablarle de la defensa no me es, ¿eh? <laughs> eh no, vamos a ver. Cuando tú hablas de, un equipo, los jugadores jóvenes que tiene, te refieres al equipo normalmente de salida que jugadores tienes que sean. Eh, estoy yo estoy hablando de la defensa del la en Córdoba. Si tienes, ah, pero digo, yo, yo, hablo en general. Eh, tienes a Gaya, tienes a André Gómez, tienes a... Es que ya yo, a mí poner a Cáceres internacional español es como si... Pero pero Miki es Pero bueno, pero entonces Isco es joven. Mm, cuando, cuando el, Madrid juega con Isco y con Barán y con Mendi es un equipo inexperto. Yo creo que no. Sí. no, això, no vol dir, això no vol dir que aquests futbolistes no tinguin qualitat, però, però que no, no tenen l'experiència que tenen altres. Però són tres jugadors contra 11, no, no mm -hmm. identifiquen un equip com a jove. I jo crec que, Miqui, al marge de, de l'anar, que és important, per a mi el risc està de que són jugadors d'una manera novedosos en la plantilla. I d'aquests jugadors novedosos en qualitat que tenen aconseguir la paraula equip, doncs és el que l'entrenador està fent i li costa i m'imagino que anirà millor, però tenim que dir que aquest handicap, la primera temporada, entrenadors nous, jugadors molt nous, pues, a vegades ens falta el veure en el camp un equip que juga poc de memòria, que no obté, que té que a vegades fer acelerons, frenassos. Jo crec que aquesta evidència, pues, a vegades la critiquem, però l'entrenador té la seva llibreta i va actuant tal qual pensa i clar, la veritat és que digu-li pillem la xua perquè eh, mos desborda cada dia en una novedat ah, és que buigam mm, o no, no és el mateix manejar determinades situacions uh -huh. eh, mhm. en partits en Ayala, Pellegrino Carboni, Baraja Aquesta comparativa és bona que fer-ho en Mustafi o també en Cancelo eh, André Gómez, etc. Però estem parlant d'un bloc... No, era pot un equip, ser el mateix. Bitaca, no és el mateix moment. Clar, però era un equip de, consolidat, de, de un equip sí o no? Aquí era un equip consolidat. Lo que dic, que no és el mateix moment. Per això a vegades hem que ser un poquet, dispensar moltes coses que ens pareixen rares, perquè ell, a la seva vegada, i aquest conjunt de jugadors té que harmonitzar-los per aconseguir els objectius. No, I, de fet, i, i està aconseguint-los. I està harmonitzant-los. Altra cosa és que a vegades comparem pues, en algo que és imprevisible, però el que no pot és comparar-lo. No, ni molt venga, la última pausa eh, para la Publi y torrón de seguida para tancar el debate. En Valenmoto compran tu moto o, si quieres, te la cambian por otra. Tasación y pago inmediato. Además, en Valenmoto, venta de motocicletas de todas las marcas. Infórmate en valenmoto.com o acércate a cualquiera de nuestras dos tiendas en Valencia, Avenida Maestro Rodrigo Díaz y Avenida General Avilés 46. Llega enero y en Canal Plus te traemos más fútbol, más goles y más partidazos. Disfruta ahora de la Liga, la Copa y toda la Champions por solo 10 euros al mes masiva hasta junio. Canal Plus, abusa de tu imaginación. Abónate ahora llamando al 902 18 11 11 y te lo instalamos en 24 horas. Descubra una nueva experiencia Lexus. Le invitamos a visitar Lexus Valencia, el nuevo centro autorizado de Lexus. Disfruten sus 2.000 metros cuadrados del extraordinario servicio Lexus y lo último en tecnología híbrida de altas prestaciones. Le esperamos en Lexus Valencia, Avenida de Tres Cruces 42. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascleta, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. lluita per la tercera plaça a la 97.7 Ràdio. Després de tres victòries consecutives, els de Nuno marquen diferència amb els perseguidors i miren cap al tercer lloc de la Lliga. A Mestalla, a les 11 en esta sintonia, València Reial Societat. El futbol contat sense filtres i en valencià amb Manolo Montal i Salva Folgado. Esports 97, el partit. València, Reial Societat. El teu equip, la teua ràdio. Colabora en Productos Belarte, Lexus Valencia, Luxoven, Gasolinera Tasco, Ferto i Fotopro. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 48 eh, estem en els eh, minuts finals del debat. Us recordo que avui, com que és dilluns, acabarem amb els gols del València en Córdoba, amb eh, aquests dos gols de Piatti i de Gómez, els amics de Ferto Peixot, que són els nostres eh, mm, sponsors per als gols del València Club de Futbol que estan al costat nostre tota la temporada. Bueno, eh, estàvem parlant de, de coses que, que no es quadraven, i és una d'elles, eh, la de, a voltes, la inexperiència de la qual, pues bueno, Julián estava posant la, el dit en la ferida dient que és un equip jove, i hi ha una part en la que jo crec que és cert, Eh, I entrenador Chove. Eh? I entrenador, en efecte, també Chove. Però jo, eh, i sé que eh, corre que el perill de fer-me pesat, però a mi una de les coses que m'agraden en uno és que a voltes ell fa un 11 que, que no té per on agarrar-lo, per a mi, lo del, el, el plantejament d'entrada de dilluns, de perdó, de dissabte, és complicat d'entendre, bàsicament perquè acaba jugant Rodrigo a la dreta i Rodrigo de Pol de davanter centre, encara acaba donant el passe del primer gol, i ha que dir-ho tot, les coses bones i les no tan bones eh, me costa molt entendre aquest plantejament però altre entrenador seria de que jo tiro un 11 i aquest 11 vaig a morir este és capaç a voltes de veure que tot i en 0-1 tot i guanyant ara un moment en què fa canvis llògics clava negre en el camp clava Fegurí en el camp després és el que, com dèiem eh, la placidesa de l'equip acaba clavant a Córdoba des del partit però no és capaç de rectificar-se a si mateix. I a mi però, això és una cosa... A mi és una característica de Nuno que m'agrada. Té un matí és que el que no vol ser ni donar la idea de que és previsible. Per a mi això determina la manera d'actuar, principalment. Jo crec que és sobretot valent. Està clar que pot ser-ho, encara que eh, per el fet de ser qui és uh -huh. no li lleva que l'objectiu és el que és. Uh -huh. Entonces, pues, eh, el altre dia se carrega d'eixida als dos forts que li guanyaren el partit del Getafe a Negredo Fegulín i, a Fegulí i s'escarregava pues, pues, en una idea que després és millor o és pitjor en, el, en este cas és millor jo se dona la circumstància per lo menos en, en la forma en que jo ho veig que quan va fer els canvis i va ficar a Negredo i a Fegulí crec que l'equip va estar pitjor esta vegada per tant, a vegades pues, <laughs> no acabes de saber estàvem parlant de, de que fa dos o tres setmanes de que al final l'equip estava conduint en uno a jugar més per bandes a... no, Manolo? Sí, sí. Recordes, no? Sí, sí, sí. Al final sí. és l'equip el, que, el que està animant a l'entrenador a jugar a Xina eh, el diumenge crec que tornen a estar els quatre miscampistes disponibles. A veure què fa, eh? Eh... Allá <laughs> me entra el tremolor. Allá Miki, me entra el tremolor, Miki. Aquí lleva. A uno de los dos mis que, que de defensivos Miki Sí, sí. Aquí lleva, De escuatre O es ficarás escuatre No, lo que te ha dicho Has sentido, Miki, lo que ha dicho? No, no, no, me he quedado sin... Ya, yo lo que diría... Ah, no, que... Eh, eh, Julián acaba de decirte que el Dumenche eh, Nuno torna a tindre els quatre davanters, els quatre migcampistes, perdó, eh, a disposició per a jugar. A qui li toca eixir fora? I jo li ha dit, Miqui, que a uno dels dos que fa o exercís de mig defensiu. Tu creus que... que... Tu... Espera, espera, espera, Miqui, espera, Miqui, espera, Miqui. Eh, Jaume, tu estàs dient... Uno dels dos que, que exercís... Pare... Que Parejo i André sí, sí. i que Pero tú, el tercer yo se van a disputar Enzo Pérez y Javi No, Yo es lo que pensé Para que la dicha siga la que volvemos Está claro. Te que li de alguna manera, que no va a sentir Para que a partir de ahí Donara su opinión No, yo, yo no es que pienso que es lo que va a hacer, yo es que pienso que creo, es mi opinión, lo que debe de hacer. Exacto. Debe de decidir o Enzo o Javi Fuego. Después cada uno pensaremos quién es mejor. Yo creo que, que Enzo ha sido un empecinamiento de él a principio de temporada, ahora en enero, y que creo que no ha llegado al nivel que estaba Javi Fuego. Entonces hay que dejarlo fuera. ¿Lo va a dejar fuera? Pues la verdad es que no lo sé. Eh, es una de las grandes preguntas, ¿no? Y, después lo de Negredo, yo es que creo que, que, volvemos a lo mismo de siempre. Eh, no es tan imprescindible en el Valencia, si está estando ahí arriba, es por la segunda línea y la tercera línea. La línea de los dos jugadores en punta no está rindiendo al nivel que deberían de digo en goles, ¿eh? Lo que su eh, nombre ejercen, ¿no? De delantero Rodrigo, Alcácer y Negredo no ha metido ninguno más de cuatro o cinco goles. Estamos hablando de que, de que han metido los mismos que Barral, el que más, ¿eh? Eh, abans eh, un oient feia un... un eh, es passava un tuit, a veure si, si el trobe, que a més, sí, està així, sí, vorete, que a més eh, Julián ha assenyat com dient, ixe, ixe Terra, quan dia, l'oient que dia si comencen a marcar les davantes quedem segons, si no 70 punts a la Champions i Julián Díaz, en efecte eh, tu creus que l'esprint sí. final dels davantes pot ser determinant per a Deu de ser. per a deixar d'aspirar només al quart lloc Sí, però mm, necessita el València necessita l'aportació en, en, ho està dient Miqui l'aportació la, uh -huh. la, en gols d'Alcácer i de Negredo fundamentalment que es la que pues, eh, habitualmente. No, fíjate, Rodrigo, digamos que estaría jugando en una posición. se, asemeja más al, al, Atlético Madrid, a lo mejor como Griezmann o tal. Pero si tú analizas en, en, todos los equipos que están arriba, coges sus dos delanteros o los dos que más juegan arriba, o los tres, y todos te hacen más de 13, 14 goles, ¿eh? Pero más de dos, de dos delanteros, salvo a un equipo especial o dos, es muy difícil otro día el Atlético Madrid eh, perdió un partido de una manera... Claro, claro, y Claro, pero quiso, quiso abordar con darle más color y más colorido con Torres y no le funcionó. Claro, pero por eso te digo, pero los dos que suelen jugar te llevan 14 y 13. A mí el otro día había un, comentario de, un compañero de aquí de los medios que me decía, yo creo que el problema de, la delantera es que los medios en vez de dar pases meten goles y entonces les evitan la posibilidad. <laughs> Pues no es una mala lectura, ¿eh? No. Yo lo que pasa es que creo que cuando tú tienes una buena segunda línea y con llegada, porque también hacemos que los dos centrales en estrategia han metido goles. Ahora han dejado de meter un poco, pero, han metido goles. Entonces, si los de arriba meten, pegas un salto importante para competir de verdad. hacen ¿eh? lo suyo. A la fi, eh, esa es una realidad tan clara, Miki, con que yo recuerdo el Sainz que lo que en parlant antes, la 2009-2010, la 2010, existen polares en temporadas en el Squad de a Champions y tal, i la quantitat de voltes que estaven tremolant-se quan els dos de davant, que solien ser o Aduriz i Soldado o Soldado i Jonas, agarraven una sequera perquè la segona línia no aportava gol, no sé si se'n recordeu, sí, la de quantitat de voltes que debatem amb eh, això, quan estàvem en la casa, etc etc. Ara no, ara, ara el València té una, una segona línia i una tercera, com diu Miki, que si els davanters no estan, és que la segona línia te resol els partits amb una facilitat a voltes extrema fins i tot, vull dir, arriba en una clarividència important i és el que està fent que el València, eh, jo crec i el que ha dit se, oient, se defenga eh, no, no, se defenga, no, està ahí en un gran mèrit i el que deia eh, Julián, que si els davanters comencen el que estoy en, que a lo que Julián estava d'acord que si els davanters comencen a aportar eh, pues, eh, possiblement el qual joc se va quedar molt curt Deu Alcácer i 8 no. Negredo I la est estarien peleant molt alt, molt, molt, molt alt. Molt bé, senyors, anem a deixar ara sí, perquè tenim que posar els gols per tancar amb els amics de Ferto Peugeot. Julián, portada mañana de súper? Va per André Gómez. Per André Gómez? Sí. Fantàstic. Bon futbolista el portuguès que va marcar l'altre dia. Ara sentirem el gol. Miki, gràcies. Vale, gràcies a vosaltres. També gràcies bueno. a Julián Montoro. Bona nit. I a Jaume Ortí. Ho deixem així. Sí. Eh, per cert, acaba d'entrar-me per Twitter que el València prescindís dels servicis d'Àlex Pla, membre del gabinet de comunicació. No va sentar, cadascú una segona empresa fa el que vol. Crec que el València prescindís d'un excel·lent professional i una grandíssima persona. I que els que entren, molt hauran de remar per a ser la meitat de bons que és Àlex Pla. 12 57. Anem a deixar-vos així amb, el, eh, amb els gols del dissabte amb el gol de Pieti i amb el gol d'André Gómez. Anem a tancar el programa, ja sabeu. Acaba Esport 97, comença la nit. Gràcies, adeu i fins demà. El balón per la Valencia la demana al segon pal André Gómez, André que li pot pegar gol! A la tercera la vencida. José Luis Gallá. buscan perfecta la arribada sense marca en un forat grandíssim en la defensa del Córdoba. Si és que no són ningú. L'aprofita perfecta el portuguès per engaltar sobre la marxa. I a 7 minuts d'arribar al descans, avançar al conjunt de Nuno Espíritu Santo, ha marcat el València. 37 per a 38. Primera a l'Arcángel. Córdoba 0. València, André Gómez 1. yo Cancelo, va Cancelo, de primeres a Fegulí, Fegulí a que se que fa, la guía se pal a Negredo, la Isa Negredo, amb el remate el balón pesado. gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, li fa una perfecta, pero fíjate que Bellure de marca. Li pega en semierrada, li pega mossegada, Pero és en un globus al cual no arriba Saizar. S'acaba menjant del portal del Córdoba la pilota que atravesa la línea de gol. 81 Pero a 82 de partit. Ha marcado el Valencia. Ho Pablito Piatti. Córdoba un Valencia, 2. 97.7 Valencia. Aquí comienza Fórmula 97. Fórmula 97.7 yo nado en mares pequeños y que todo salga bien. Que si son grandes me pierdo y luego nunca sé volver. Verás, a mí ya no me van las pelis de miedo. Los ojos tristes, las miradas que van a parar al suelo no vuelo en círculos cerrados, que no, que luego siempre se repiten. Mejor en bares pequeños, donde el frío no te ve